Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. أحب الله والإسلام وال- Kazivanje o Eremiji, Selam Nakon smrti Sulejmana, Selam među Izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allahove poslanike ubijati. U tom vremenu Allah uzvišeni im je poslao Eremiju, Selam kome je naredio da svome narodu jasno i glasno kaže da imaju srca, ali ne shvaćaju. Da imaju oči, ali ne vide, da imaju uši, ali ne čuju, i da se Allah uzvišeni sažaljeva na njih, samo zahvaljujući dobru njihovih predaka. Isak ibn Bišr navodi da je Vehb ibn Munebih rekao Allah je Remi objavio i naredio da kaže Izraelčanima Šta su vaši preci doživjeli zato što su meni bili pokorni a šta ste vi doživjeli zato što ste mi neposlušni? Jeste li ikoga vidjeli da se usrećio ako je prema meni bio neposlušan? Znate li ikoga sretnog da je meni bio nepokoran? Vaši rabini i učenjaci su moje robove uzeli sebi za robove i prema njima ne postupaju po mojoj knjizi. Odvratili su ih od sjećanja na mene i poštivanja mojih zakona. Zaveli su ih, pa su moji robovi pokorni njima, onako kako to samo meni trebaju biti, a pokornošću prema njima nepokorni su prema meni. Vaši vladari i pretpostavljeni su nezahvalni na mojim blagodatima. Oni se ne boje moje kazne. I Dunjaluk ih je zaveo do te mjere da su bacili moju knjigu i zaboravili obećanje meni dato. Oni iskrivljuju moju knjigu, dižu se protiv mene i napadaju moje poslanike neka je slavljena moja uzvišenost, moja veličanstvenost i moja veličina. Da li je meni potreban sudrug u mojoj vlasti? I da li je ikome potrebno da se njemu pokorava i time meni bude nepokoran? I da li je meni trebalo da stvaram robove i da ih poslije učinim bogovima pored mene? Ili da ikome dozvolim da bude pokoran nekome onako kako to treba biti samo prema meni? يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل Vaši pobožnjaci i poznavaoci vjerozakona izučavaju ono što oni odaberu. Pokoravaju se vladarima i slijede ih u novotarijama koje uvode u moju vjeru. Pokoravaju im se u onome čime griješe prema meni i ispunjavaju zavjete prema njima kojima krše zavjete prema meni. Zato su oni neznalice, pored svega svoga znanja, i ne koriste se ničim što su naučili iz moje knjige. Potomci naših poslanika su okahareni i podlegli iskušenjima. Oni se sa ostalim svijetom upuštaju u što ne bi smjeli. Priželjkuju moju pomoć kao što sam pomogao njihovim precima i očekuju počast koju sam njima ukazao. Oni neiskreno i bez razmišljanja tvrde da su oni najpreći, a zaboravljaju koliko su njihovi preci saborili, koliki trud su radi mene ulagali, kada je svijet bio zaveden i koliko su svoje krvi i života žrtvovali saboreći i potvrđujući istinu, sve dok se nije ojačala i osnažila moja vjera. Ja sam s velikim strpljenjem postupao prema njima, ne bili me se zastidjeli i vratili mi se. Prelazio sam preko njihovih grešaka, davao im duge živote i pravdao ih, ne bili se oni dosjetili. Sve to vrijeme davao sam im kišu s neba, bilje iz zemlje, zdravlje u tijelu i pomagao ih protiv neprijatelja, a oni su bili sve više neposlušni i udaljavali se od mene. Pa dokle tako? Je li to oni mene izigravaju, mene izazivaju, mene varaju i protiv mene se okreću? Kunem se svojom veličinom. Sigurno ću im dati takva iskušenja da se ni mudrac neće moći snaći i da će uzalud biti mišljenje razumnih i mudrost mudrih. Zatim ću sigurno nad njima vlast dati tvrdokornom silniku i oholom vladaru, kojem ću dati da bude strašan. Iz njegova srca ću iščupati samilost i sažaljenje i ću da ga slijedi većina ljudi, poput noćne tmine. Vojnika će imati poput oblaka. Povorke će mu stizati sa svih strana, vihorenje njegovih zastava će biti poput leta orlova, a konjica poput velikih jata ptica. Oni će građevine strušiti, a sela ostaviti pustim. Na zemlji će veliki nered napraviti i sve će porušiti, do čega god dođu. Bit će okorili srca, ni na koga neće obraćati pažnju, niti pokazivati sažaljenje ili samilost, neće gledati ni slušati nikoga. Ulicama će tako jako uzvikivati da će to ličiti na riku lavova, pa će se kože ježiti od straha od njih, a blagi ljudi će pamet gubiti kada ih čuju. Govorit će nerazumljivim jezicima, a lica će im biti gruba i nepoznata. Tako mi moje veličine, sigurno ću dati da iz njihovih kuća nestane mojih knjiga i moga blagoslova. Sigurno ću dati da njihova sastajališta opuste od razgovora i predavanja i sigurno ću dati da im se hramovi ne podižu i da se ne obilaze. Oni su ih radi drugih, a ne radi mene uljepšavali i u njima su se molili i činili i badet samo zato da bi preko vjere Dunjaluk stekli. U njima su izučavali i stjecali saznanja radi nečeg drugog, a ne radi vjere i rada po njoj. Sigurno ću njihovim vladarima dati poniženje nakon veličine, strah umjesto sigurnosti, siromaštvo umjesto bogatstva, glad umjesto blagostanja različite nevolje umjesto zdravlja i izobilja, grubu odjeću i sukno umjesto svile i kadife, leševe ubijenih umjesto lijepih i pametnih osoba, i bukagije, lance i okove umjesto kraljevskih odora. Zatim ću im dati ruševine umjesto prostranih dvoraca i utvrđenih tvrđava i kula. Zavijanje vukova umjesto hrzanja konja dim požara umjesto svjetlosti svjetiljki, divljinu i pustoš umjesto druželjubivosti. Zatim sigurno ću njihovim ženama dati željezne okove umjesto zlatnih narukvica i ogrlica od bisera i dragulja, prašinu i prljavštinu umjesto mirisa i mošusa, gaženje preko rijeka i tumaranje noću po ulicama umjesto putovanja u sedlima, i nezadovoljne duše, lutanja, ulice i otkrivanje lica umjesto ženskih odaja i zarova. Zatim ću ih sigurno namučiti različitim vrstama kazni, koje će stići onoga ko pobjegne na neko visoko mjesto. Ja ću doista iskazati počast onome ko mene poštuje, a poniziti onoga ko mene ponižava. فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد Zatim ću sigurno nebo i zemlji narediti, pa će ispod neba biti sloj željeza, a na zemlji sloj bakra. Tako da iz neba neće padati kiša, a iz zemlje neće nicati usjevi. Ako me budu zvali, neću im se odazvati. ako mi budu nešto tražili, neću im dati. Ako budu plakali, neću se na njih sažaliti. Ako mi se ponizno obrate, ja ću okrenuti lice od njih. A ako mi kažu, Allahu naš, ti si svojom milošću i dobrotom stvorio i nas i naše pretke prije nas, zato što si nas sebi odabrao, pa si nam dao poslanike, knjigu i hramove dao si nam vlast i upravu na zemlji. Svojom blagodati si i nas i naše pretke odgojio da budemo skromni i svojom milošću si i nas i njih sačuvao kada smo postali oholi. Ti daješ blagodati ako se i pokvarimo, pa nemoj ti promijeniti svoje postupke ako se mi i promijenimo i upotpuni nam svoju blagodat, dobrotu, dar i dobročinstvo. Ako mi oni tako kažu, ja ću im reći. Ja prvi svojim robovima ukažem milost i dam svoje blagodati, pa ako to oni prihvate, ja to upotpunim. Ako traže još, ja im dam još. Ako budu zahvalni, ja im to uduplam. A ako se promijene, onda se i ja promijenim. Ako se oni promijene, ja se rasrdim ako se ja rasrdim, ja i kažnjavam. Ništa se ne može mojoj sržbi suprotstaviti. Kada im je Eremija a.s. prenio poruku od Allaha uzvišenog i kada su čuli za prijetnju u njoj, oni se uzbuniše, govoreći mu. Lažeš i puno na Allaha izmišljaš tvrdeći da će Allah na svojoj zemlji i u svojim hramovima dokinuti svoju knjigu i robovanje i obožavanje njega. A ko će ga onda obožavati ako na zemlji ne ostane ni jedan pobožnjak, hram ili knjiga? Zaista si krupnu stvar slagao na Allaha i sigurno te je ludilo spopalo. Zatim su ga ščepali, okovali i u tamnicu bacili. Tada je Allah uzvišeni poslao na njih Nabukodonosora, vojskovođu perzijskog vladara Lehrasiba, pa im je on prišao sa svojim vojskama i okolio ih. Nakon što im je dodijala opsada, pristali su na njegovu vlast, otvorili su im kapije i pustili ih unutra. Nabukodonosor je postupio prema njima kao bezbožnik i tiranin. Na njih je navalio konjicom, jednu trećinu je pobio, drugu trećinu je uzeo u ropstvo, a ostavio je samo ostarile, iznemogle i slabe. Razrušio je Jerusalemske tvrđave i hramove, a spalio Tevrat. Na mjestu Jerusalemske džamije El Mesđidu Laksa napravio je smetlište. Kada je sve to uradio, Vratio se u Babilon, noseći njihova blaga i vodeći sa sobom zarobljene. Tako se obistinila prijetnja koju je Allah uzvišeni nagovijestio Musa u selam u Tevratu. Uzvišeni Allah kaže I mi smo u knjizi objavili sinovima Israilovim. Vi ćete doista dva puta nered na zemlji učiniti i preko mjere oholi postati i kad dođe vrijeme prve od te dvije prijetnje, poslaćemo protiv vas robove naše, silno moćne. Oni će uzduži i poprijeko zemlju vašu pregaziti i prijetnja će se ispuniti. Zatim ćemo vam dati pobjedu protiv njih i pomoći ćemo vas i mecima i sinovima i učinit ćemo vas brojnijim. Sve što činite, činite sebi, dobro i zlo. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها وعزاء